30. pitanje Da li je ispravan namaz za čovjekom koji mijenja imama, a ne zna da uči ispravno Kur'an, Fatihu i ostalo? Bismillahirrahmanirrahim. Svakako namaz bez ispravan alhamdu ni ispravan namaz. Pa nađite neko koji zna Fatiha, makar al-Fatiha razumjeti ne mora ostalo sura, ali najbitni Fatiha, jer je namaz bez ispravan, alhamdu, pogotovo ime neki grečka koji kvari namaz. Pa prema tome nađiti nekog koji zna uči alhamdu ispravno da klanja kao, e, ili vodi vas, vas u namazu. Allah najbolji zna.